коньяк пліска, пляшка з черевцем, як у Анатолія Георгійовича, кидав на стелю жовті зайчики. Вірен тата поставив переді мною чарку, обережно націдив туди коньяку. Підніс свою, будьмо, будьмо, відповів я і ковтнув. Слухай, сказав Анатолій Георгійович. Я про того історика. Він село колотить. Каже, що сестра моя взагалі не була в загоні. Каже, що ти брехню написав, і все не так було. Слів не обирає чорт одноногий. Я де треба скажу. Але й ти б сказав, де треба. Ми одне діло з тобою робимо. Нам відступати нікуди. Я промовчав, торкнув губами порожню чарку, глянув на годика. Напевно, я щось в Анатолієві Георгієвичу не зрозумів. Якщо все вірно, то для мене він був не особистим ворогом, а ворогом моєї радянської влади. Тихим крадливим небезпечним чоловіком, який жив усупереч всім законам мого суспільства, але затулявся ними ж. Ні, я, напевно, все ж таки шаржую того чоловіка, але він мені не подобається. Держава моя дійшла вже таких зрілих літ, що не можна, аби в ній з вигодою розташовувались саме такі люди. Гаразд. Вважаємо годика за випадковість, нетиповість і все таке інше. Але при всій суспільній нехарактерності він цікавив мене з одного боку як розумний опонент, а з іншого як людина, що мусить вигадувати себе перед лицем суспільства і грати, зриваючись все частіше, все певніше наближаючись до поразки. Він навіть вірі, напевно, себе вигадував. Ховався так, що обличчя не було видно. З оповідей визирав часом дуже красивий Анатолій Георгійович, якому я не хотів вірити, як не вірив у дитинстві медалям п'яненького чолов'яги, що на розі біля нашого двору торгував роздріб союзницькою жувальною гумкою, другим фронтом і сірниками в закордонних коробочках. Вже тоді для мене було ясно, що або репутація героя, або мідяки приватного ділочка. Мені вважалося, що одного дня медалі обсиплються з гімнастерків того торгувальничка, наче осінні листя. Згодом і справді виявилося, що до однієї заслуженої він довісив собі чотири чужі медалі. Інтуїція в дитини, тобто в мене, була таки, констатую з приємністю. Але якщо серйозно то мені вже не раз думалося про межі вмирання, якими доля по кілька разів креслить людське життя. Вперше стикаючись із необхідністю розв'язати власні проблеми, перестаємо бути дітьми. Згодом, старіючи, закінчуємо життя свої як солдати, як спортсмени, як коханці, все по черзі. Все у свій час, все невідворотно. Я чував, що Годик умів колись жити достойно. Той колишній Анатолій Георгійович, що був наче стара фотографія на стіні. Тільки ж той чоловік уже був мертвий. Він про все пам'ятав і все розумів. Він часом грав себе з пам'яті, як піаністи відтворюють чуто колись мелодію, поклавши забудьковаті пальці на послужливі клавіші.